Ah, ha, oh, faz assim comigo não, prechinha Pretinha, brisa no meu som é de um bairro bom e eu sou da favela. Sou meio atrapalhado, jeito favelado e às vezes não sei lidar com ela. Não me julgue por ser pobre, favelado, dá tava no baseado e deu vassar. Às vezes vou até a estação, corro pro busão e peço carona pra poder te visitar. Te brisa razão. Corro pro busão e peço carona pra poder te visitar. Ama quem te ama, esquece quem te esqueceu. Prepara seu futuro, porque seu futuro é eu. Você sabe que eu canto e colo no samba. Todo menino é rei, mas toda menina que manda. Por dentro estou sofrendo, sabendo que te perdi. Por fora estou vivendo, fingindo que te esqueci. Alimentando minha razão, contendo minha emoção. Porque quando te vejo, ainda acelera o coração. favela. Sou meio atrapalhado, jeito favelado, às vezes não sei lidar com ela. Não me julgue por ser pobre, favelado, dá tava no baseado e deu roro em Às vezes vou até a estação, corro pro busão e peço carona pra poder te visitar. Tinha brisa no meu som, é de um bairro bom e eu sou da favela. Sou meio atrapalhado, jeito Então corro pro busão e peço carona pra poder te visitar. Às vezes vou até a estação, corro pro busão e peço carona pra poder te visitar. te ama, esquece quem a gente esqueceu. Prepara seu futuro, porque seu futuro é eu. Você sabe que eu canto e colo no samba. Todo menino é rei, mas toda menina que manda. Por dentro estou sofrendo, sabendo que te perdi. Por fora estou vivendo, fingindo que te esqueci. Alimentando minha razão, contendo minha emoção. Porque quando te vejo, ainda acelera o coração. Ah, vezes não sei lidar com ela. Não me julgue por ser pobre, favelado, da tava no baseado e deu roro embaçar. É às vezes vou até a estação, corro pro busão e peço carona pra poder te visitar. Tinha brisa no meu som, é de um bairro bom e eu sou da favela. Sou meio atrapalhado, jeito favelado, às vezes não sei lidar com ela. Não me julgue por ser pobre, favelado, sensação. Corro pro busão e peço carona pra poder te visitar. Às vezes vou até a estação. Corro pro busão e peço carona pra poder te visitar.